wolu Sawise kuwi wong kabeh banjur padha mulih saka padalman suci ing kutha Yerusalem nanging Gusti Yesus tindak menyang Gunung Saitun Esuke panjenengane tindak meneh menyang padalman suci lan akeh wong sing padha marani panjenengane Gusti Yesus nuli lenggah banjur wiwit mulang wong-wong mau Satengahe memulang para ulama lan wong-wong Farisi padha ngirit wong wadon sing kunangan lagi laku jina. Wong wadon mau nuli digawa sowan ing ngasane Gusti Yesus lan dikon ngadeg ana ing tengah. Wong-wong mau banjur padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Guru, tiang istri menika pinanggih lampah jina. Ing kitab Toret ingkang ngewrat pepaken-pepakenipun Allah, Nabi Musa mernoto bilih tiang estri ingkang kados mekaten mriku kedah dipun benturi ngantos pecah. Menawi pemanggih panjenengan kados pundi? Pitakone para wong Farisi sing mengkono mau kanggo jegal marang Gusti Yesus, kena kanggo gugat panjenengane. Nanging Gusti Yesus tumungkul wae karo nyerat ing lemah ngagem driji. Bareng wong-wong mau padha ngangsek nyuwun wangsulan. Gusti Yesus nuli ndengenge sarta ngandika marang wong-wong mau. Sopo ing antaramu sing ora duwe dosa? Disi ana mbenturi watu marang wong wadon kuwi. Sawise ngandika mengkono, Gusti Yesus tumungkul meneh nyerat ana ing lemah. Bareng krungu pangandikane Gusti Yesus mau, wong-wong nuli padha lunga saka kono siji-siji. Wiwit saka sing tuwa dhewe. wekasane sing ana ing kono kari Gusti Yesus piyambak karo wong wadon sing isih ana ing panggonane Gusti Yesus nuli jumeneng lan ngandika marang wong wadon mau ana ngendi wong-wong mau apa ora ana sing ngukum kowe wangsulane wong wadon mau mboten wonten guru pangandikane Gusti Yesus syukur yen ngono aku iya ora ngukum kowe wes lunga lan aja gawe dosa meneh. Gusti Yesus ngandika meneh marang wong akeh sing padha ana ing pedalaman suci mengkene. Aku iki pepadanging jagat. Wong sing ngetut buri aku bakal oleh pepadang sing nguripi. wong mau ora bakal mlaku ing sajroning pepeteng. Ature wong-wong Farisi marang Gusti Yesus, panjenengan suko paseksi tumrap panjenengan piyambak. Paseksi panjenengan ingkang mekaten menika mboten sah. Pangandikane Gusti Yesus, senajan aku nekseni awakku dhewe, ewa semono paseksiku iki bener. Sebab aku ngerti saka ngendi pinangkaku. lan menyang ngendi paranku. Balik kowe ora padha ngerti asalku saka ngendi lan paranku menyang ngendi. Kowe padha ngadili wong, manut carane manungso, aku ora ngadili sapa-sapa. Nanging saupama aku kepeksa kudu ngadili, putusanku kuwi adil sebab aku ora ijen. Sang Rama sing utus aku selawase bebarengan karo aku. ana ing turetmu ana tulisan mengkene paseksi sah ya kuwi paseksine wong loro sing menehi paseksi mungguh aku kuwi uga loro ya kuwi aku lan sang rama sing utus aku pitakone wong-wong mau rama panjenengan menika wonten ing pundi pangandikane Gusti Yesus kuwi padha ora wanuh karo aku kuwi uga ora wanuh karo ramaku menawa kowe wanuh karo aku, kowe mesti uga wanuh karo ramaku. Kuwi kabeh dipangandikaake dening Gusti Yesus nalika panjenengane lagi memulang ana ing pedaleman suci, cedhak karo kotak-kotak pisungsung kagem Gusti Allah. Ewa semono ora ana wong siji wae sing nyekel panjenengane sebab durung tekan mangsane. Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau aku iki bakal lunga lan kowe bakal padha goleki aku nanging kowe bakal padha mati nggawa dosamu aku lunga menyang panggonan sing ora bisa kok parani mulane para penggedene wong Yahudi padha muni apa wong kuwi arep ngelalu kok muni menyang endi paranku kowe padha ora bisa mrono Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau kowe kui pinang kamu saka ing ngisor nanging aku saka ing ngaluhur pinang kamu saka ing donya kene nanging pinang kaku ora saka ing donya kene mulane aku kondo karo kowe yen kowe bakal mati nggawa dosamu ya kuwi yen kowe ora percaya yen aku iki panjenengane pitakone wong-wong mau panjenengan menika salersipun sinten pangandikane Gusti Yesus kuwi wis ora perlu tak kandhakake meneh akeh perkara sing arep tak kandhakake marang kowe dapur pandhawa nanging apa sing tak kandhakake marang jagat kuwi mung perkara sing tak krungu saka panjenengane sing utus aku sebab panjenengane kuwi bener wong-wong padha ora ngerti yen Gusti Yesus ngandikaake bab Sang Rama. Mulane Gusti Yesus nglajengake pangandikane, "Mengko yen kowe wis padha nyalip putraning manungsa, kowe bakal weruh yen aku iki panjenengane." Ing wektu kuwi kowe bakal ngerti yen apa sing tak lakoni kuwi ora ana siji wae sing manut karepku dhewe. Lan perkara sing tak kandhakake mung apa sing wis diwulangake dening Sang Rama marang aku. Panjenengane sing ngutus aku kuwi selawase bebarengan karo aku. Panjenengane ora tau nilar aku ijen sebab aku tansah nindakake sing dadi renaning penggalihe. Sawise Gusti Yesus ngandikaake kuwi mau kabeh, akeh wong sing nuli percaya marang panjenengane. Sawise kuwi Gusti Yesus nuling marang wong-wong Yahudi sing padha percaya marang panjenengane. Kowe kuwi nyoto dadi muridku yen kowe padha nglakoni piwulangku. Nuli kowe bakal nglakoni kersane Allah lan srana mengkono kowe dadi wong merdeka. Kula menika sami anak turunipun Romo Abraham, ature wong-wong mau. Kula sami dereng nate dados rencang tumbasan menapa ingkang panjenengan kersaaken, kok ngandika kowe bakal merdeka pangandikane Gusti Yesus padha elingo kabeh wong sing gawe dosa kuwi dadi bature dosa lan batur ora selawase manggon dadi saumah karo bendarane sing oleh manggon selawase dadi saumah, kuwi para putra yen sang putra wis Merdeka merdekake kowe, kowe lagi dadi wong merdeka temenan. Aku ngerti yen kowe kuwi anak turune Abraham. Ewa semono kowe arep mateni aku, sebab kowe ora gelem nampani piwulangku. Sing tak kandhakake iki apa sing dituduhake dening Sang Rama marang aku. Dene kowe padha nglakoni perintahe bapakmu. wong Yahudi mau padha mangsuli. Bapak kula menika Romo Abraham. Pangandikane Gusti Yesus. Yen kowe kuwi putrane Abraham temenan, kowe mesti padha nglakoni apa sing dilakoni dening Romo Abraham. Aku mung aweh weruh marang kowe bab kayekten sing tak krungu saka Gusti Allah. Nanging kowe kok malah arep mateni aku? Romo Abraham ora nindakake sing kaya mengkono kuwi. Kowe padha nglakoni apa sing dilakoni dhewe dening bapakmu. Wong-wong Yahudi mau nuli padha mangsuli. Kula menika sanes anak jadah. Romo kula namung setunggal, inggih menika Gusti Allah piyambak. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, "Yen Gusti Allah kuwi ramamu temenan, kowe mesti tresno marang aku." sebab tekaku iki saka kersane Gusti Allah lan saiki ana ing kene tekaku mrene ora saka karepku dhewe Gusti Allah sing utus aku Apa sebabe kowe kok ora ngerti marang apa sing tak kandhakake Nyatane kowe padha ora betah ngrungokake piwulangku Bapakmu kuwi iblis mulane kowe ya arep padha nuruti karepe bapakmu Wiwit-wiwitan Mula iblis kuwi tukang mateni wong. Iblis kuwi tumindake ora tau bener. Sebab pancen ora duwe kayekten. Iblis kuwi pancen tukang goro. Jalaran pancen mengguno kaanane. Lan sagaing goro kuwi asale saka dheweke. Sarane aku mulangake bab sing bener sing saka Gusti Allah. Mulane kowe padha ora percaya marang aku. Sopo ing antaramu sing bisa mbuktekake yen aku duwe dosa? Menawa aku mulangake bab kayekten sing saka Gusti Allah. Apa sebabe kowe padha ora percaya marang aku? Wong sing asale saka Allah, kuwi percaya marang pangandikane Allah. Nanging kowe kuwi pinangkamu ora saka Allah. Mulane kowe padha ora percaya. wong-wong Yahudi mau nuli padha mangsuli. Rak leres nggen kula mestani panjenengan. Panjenengan menika tiang Samaria engkang kesurupan setan. Pangandikane Gusti Yesus, aku iki ora kesurupan setan. Aku ngurmati ramaku, nanging kowe ngino marang aku. Aku ora golek kaurmatan kanggo awakku dhewe. Ana siji sing mundut ya kuwi panjenengane sing uga ngadili yen aku iki bener. Elingo. Wong sing gugu marang tembungku kuwi selawase bakal ora ngalami mati. Wong-wong Yahudi nuli padha mangsuli. Samenika kula ngertos bilih panjenengan menika estu kesurupan setan. Jalaran Romo Abraham piyambak ngalami sedo. Mekaten ugi sedaya nabi Nanging panjenengan kok ngandika wong sing gugu marang tembungku bakal ora mati. Menawi Romo Abraham piyambak ngalami sedo lan nabi-nabi sedaya ugi ngalami sedo, panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika ngungkuli Romo Abraham? Gusti Yesus gentos ngandika. Yan aku ngluhurake awakku dhewe, kaluhuranku kuwi ora ana tegese. sing luhurake aku kuwi ramaku sing kok sebut Allahmu. Mongko sejatine kuwe ora wanuh marang panjenengane, nanging aku wanuh marang panjenengane. Menawa aku kondo yen aku ora wanuh marang panjenengane, aku goroh. Padha karo kowe, aku wanuh marang Gusti Allah lan ngestokake dawuhe. Ramamu Abraham bungah banget nalika arep pirsa dinaku saiki wis kelakon mulane nuli bungah wong-wong Yahudi mau banjur padha matur marang Gusti Yesus Yuswa panjenengan dereng wonten seket taun kados pundi dene panjenengan kok sampun ati pirsa Romo Abraham pangandikane Gusti Yesus kue dak kandhani satemene sadurunge Abraham lair aku wis ana wong Yahudi mau nuli padha njupuk watu arep benturi Gusti Yesus nanging Gusti Yesus nguncati lan nilar padelman suci kono